Papagoi volas telefoni. Papagoi, gardatai de homoi, ofte sentas sin SOLETSAI. Eble ili lernu kiel telefon al voci sam specianoin. La bestoi ja HAVA suffice grandan cagion por povi flugi en gi, sed ili havu ancau sam specianon apuzi ca ili havu ancau suffice da ludiloi por mal enui. Mirinde mal frue nun esploristinoi constatis che alla saggiae cae parolemae birdoi mancas ancorau essenza obiecto de la moderna vivo, la telefono. Gis nun onia clopodis pri la cogna ricigo de la circauajo ce la tenado de papagoi, clarigis la esplorista te amo de la Nord Orienta Universitato en conferenzo pri interagado de homoi cun computiloi en Hanovro. Sed mancis offertoi por la socia cae emozia stimulado. Unu sola cunulo ne povas lauili anstataui las varmoin en ciui la birdoi vivas en libera medio. Sed la solvo ja estas proxima, giuste post la cronvirusa tempo. Per video telefonio, la papagoi povus interagi, cio samtempe havus la avantagion, che ili ne contactigius cun dangerai sporoi au bacterioi qui ne malofte estas disvastigatai de la birdoi. Cun labore, cun infan varteio en la usona stato Florido, la esploristinoi vere successis instrui al entute dec hoc papagoi, dum trimonata treinado, la pason de la ecrana telefonio. En circa mil horoi da video materialo, ili science documentis siain clopodoin. Dum la unuae du semainoi, la papagoe lernis unuan gravan passion. Se ili sequas la ordonon, batula leton, tiam sur ilia tus ecrano aperas galerio cun aliai parol pretai papagoi. Cai rapide ili estis comprenintai, che ili povas comunici cun siae sam spezianoi. Entio ili montris signoin de bon farto, ciui estas tipai por papagoi, nome ili purigis sin, montris ludan conduton, cae ec cantis. Ien ca ien, ili provis interbecumi, cun la ecrana vid al vidulo. Dum la sequae semainoi la bestoi lernis, che ili per claco, per beco, povis electi cun parolanton. Ce la cun laborantoi de la studo, helpis foie al ili iomete. Ciu vi volas al voci amicon? Ciu vi volas al voci ronion? La truco funcciis en tutte la esploistinoi registris cent quart excep celitain alvocoin. Cetio ili exciis, che socia activezzo ancao rentumas. Tiui birdoi, kiui aparte ofte alvocis siain amicoin, tiui pli ofte ricevis ancao re alvocoin pri la enhavo de la papagai interparoloi la studajo bedaurinde nenion raportas. La papago e tiu cele certe jane usis homan lingvon. Tion ili usas nur por respondi al homai demandoi. Ciu case, la applicote technicae rimedoi povas ancau mildigi sociain problemoin. Ne nur ce homoi, set ancau ce papagoi.